Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որն օգնում է բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բացվող ծրարներ հանրայինի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Երկիր նայրի երազ հերավոր։ Կնած ես քնքուշ թակուհու նման։ Միթե ես պիտի երկեմ քեզ օրոր եւ արխայական տնեմ գերեզման։ Եվ միթե միթե սիրտս ավերված ավերակներիդ լոկ պիտի པարզեմ։ Քո տեղ փայփայեմ ստվերդ մեռած քո սուրբ խոսքի տեղ իմ լացը լսեմ։ Վահան Տերյան միշտ մեծ անգերազանց ընթերցվող ու ժամանակակից։ Բարեկամներ, օրվա ծրարները Տերյանից են եւ ուղված են Տերյանին։ Հրանտ Մաթևոսյանի գեղեցկություն ասված Աստծո լույսը բաց չծրարված նամակ է, որն ընթերցել կարող են բոլորը, բացի Տերյանից։ Իր պատումի մեջ Հրանտ Մաթևոսյանը նույնպես մեծ է, անգերազանց ընթերցվող ու ժամանակակից։ Միայն թե գուցե ընթերցողներն ու լսողներն են հերո մեր մեծերի գրով ու գրականությամբ արված ուղերձներից, խորաթափանց ասելիքից, վկայություններից ու սթափեցուցիչ հուշումներից։ Շատ տարիներ առաջ գրում է Հրանտ Մաթևոսյանը, այնպես եղավ, որ Վահան Տերյանի մասին կինոպատմություն գրելու ցանկություն ունեցա եւ հայ կինոյի իրավասուններն իսկույն պայմանագրեցին։ Ինչ լավ է, որ այդ սցենարը չգրվեց ու չնկարահանվեց, այլապես աղարթված էր լինելու մեր մշակույթին նաեւ այդ սրբապատկերը, իսկ այսպես անաղարտ Մեզանից յուրաքանչյուրն ինչ-որ չափով բեմադրիչ է։ Բանաստեղծի կյանքի ու գործի ընթերցմանը զուգընթաց ծավալում ու ծածանում է պատկերներ, որոնք ամենևին էլ պակաս չեն այն պատկերներից, որ պիտի լինեին, բայց բարեբախտաբար չեղան։ Չգրված այդ կինոպատմության մեջ եւ գեղջկական ծանր աշխատանք կար եւ նախնիների համար մղումը դեպի Եվրոպա ու լույս եւ վանքը շինելու դրվագները եւ Տեր Սուքիասի Տոլստովը եւ Բրեստ-Լիտովսկի գործանարար պայմանագիրը եւ գնացքի նույն վագոնում եւ թերևս նույն խցում թուրք կոկված դիվանագետի ու վահանի ճամփորդությունը Վորթմանյանի կյանքից էր առնվում եւ Օրենբուրգի սառը տափաստաններն ու մահը մի Մի խոսքով դա հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի ողբերգական կյանքն էր եւ ոչ թե մեկ ուրիշինը։ չեմ պնդում, թե երբևէ այլևս չեմ դառնալու Տերյանին ու իր ժամանակին, Աշխարհի քարանտարբերությունը հայ ժողովրդի բախտին տիրակալությունների ու կառավարությունների թվում է Դավադիր ու Դաշնակից լրությունը մեր ողբերգության առաջ մի կողմից եւ մյուս կողմից մեր ճիգերի պոետական խեղճությունը, որ հար եւ նման է Տերյանի անզորությանը, մեր հայացքներն ամեն անգամ դարձնում են Տերյանի ճակատագրական օրերին, երբ դավն ավելի քան բաց էր եւ մեր ճիգերն ավելի քան հավատավոր ու մաքուր։ Երևի թե երբևէ իմ ցավն ու սերը ջուրը բաժանող իմացությունների pašարն իմ pašարներից հարուստ եւ նյարդերն իմուցից կայուն մի համախոհ գտնեմ եւ միասին գուրգուրենք որպես առաջին քրիստոնյաները այդ կինոպատմությունը Այդ ժամանակ գիտեմ, իմ վերաբերմունքի մեջ շատ բան փոխված, փոփոխված ու շղթված կլինի։ Մասնավորապես հրաապարակայնության պայմաններում հնարավոր կլինի ավելի մոտիկից տեսնել Բրեստ-Լիտովսկի մասին ճշմարտությունը, որ հայ ժողովրդի ապագան հիմա ներկան ջլատեց ու մաշեց եւ փոխված ու փոփոխված չի լինի մի դրվակ։ Սպիտակ պաստառի ֆոնին կանգնած բանաստեղծն արտասանում է։ Իջնում է գիշերն անգութու մթին, Եվ այգը բացվում դառնում ահահոտ, Բայց հրկես հոգիս մորմոքում այս տոտ Հավատում է դեր քո առավոտին։ Թող գիտվի խավարն ավելի խրթին, Եվ չարխինդ ճնշե հողն իմ արյունոտ, Ու թող գա թե կա ավելի չար բոտ, Մեղվի զող երկրի սանարգված սրտին, ուխտավոր անդուլ դարերի ժարանք մի հեկ նայիրցի գնում եմ անկանք թող գուշկան գիշերն անհաստատ դավե որքան մութս է այնքան ես համար երկնի իմ երկիր հավատովան մար սուրբ է քո ուղին եւ պսակդ վե Նույն խոհերի շշուկին հլու, միշտ նույն կարոտի կսկիցը պահած, ես դուրս եմ գալիս նորից շրջելու նեղ փողոցներն ու կրկեսները բաց։ Շփոց նվագով աղմուկ ու սուլոց շարժում են առաջ օրը ժրաջան, բոցոտ խնջույքում ձլված խինդ ու կոց հյուսել են կյանքի կախարդված շրջան։ Հապճե փոսանքում եւ մարդ եւ անիվ, ալեկոծությամբ մի խայտանակար խենթ փողոցների բավիղներն անթիվ ջրերի նման խառնում են իրար։ Ամեհի ձայնով երկաթն է խոսում, ողպատն է ճճում շաչյունով դողդոջ եւ բազմաղաղակ օրերի լեզուն հնչում է այստեղ որպես մարտակոչ։ Այս աղմկահյուս կյանքի խենթ բոցում այրում է սիրտը սրբազան մի դող, հուզում է հոգիս մի վեհ հիացում եւ սարսափելին թվում է դյութող։ Մաշված է կյանքս վշտոմանաղարտ եւ տարապանքի օրերում համար, բայց ցաված սիրտս բացել եմ հպարտ նորից ու նորից սիրելու համար։ Ուզում եմ վաղված ցնծության գուշակ, կարոտս նետած լուսեղեն հերուն, վառել երկերս որպես դրոշակ եւ մեռնել որպես հերոսն է մեռնում։ Զարթեք երկերիմ, ժամ է հնչելու, զինելու նորից գնդերը ծրիվ, մեռած սրտերը կյանքի կոչելու եւ բորբոքելու զայրույթ ու կռիվ բանաստեղծն արտասանում է եւ այսպես գուցե 15 գուցե 20 լիքը րոպե շարունակում է Հրանտ Մաթևոսյանը իսկ կինոյի րոպեն իսկապես լեցուն է որպես զտված մակրության միտող ոսկի արտասանում է ժուշկալ գոհությամբ տեղում շտկվում եւ այդ լրությունը մի բանաստեղծության վերջն է լինում եւ մյուսի սկիզբը արտասանում եւ միայն այդ թակուն ժպիտն է մատնում որ ժողովրդի արչեվ դահլիճում է որ ժողովուրդն ու իր Մարգարեն իրարու գտել են։ Այդ կինոպատմությունը ես կգրեմ, թե մի ուրիշը անհայտ է, բայց դրվագը չի փոխվի։ Այդպես եմ կարծում, որովհետև այդ բանաստեղծությունները մեր բախտի ամենախորերից գտնված այդ ճշմարիտ վկայությունները եզակի են եւ ընդմիշտ։ Եվսարյանի կտավներ, Խաչատրյանի տոկատա, Թումանյանի բարձրի ցույսած, Չարենցի շավարշը կռանած մեր մշակույթի մեջ Տերյանի այդ բանաստեղծությունների, այդ գազել հրաժեշտիի, այդ Նաիրիի համարժեքը ստեղծելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Իրենց մասին այդ բանաստեղծությունները պետք է միայն իրենք խոսեն։ Լև Տոլստոյը մարդկանց համար հացի պես ապրողների եւ մարդկանց հաշվին իրենց համար ապրողների մասին մի գրվածք ունի։ Տեր Սուքիասի խավար ժամանակներում Տոլստոյը Ջավախքի գոնե մի քանի ընտանիքում հայտնի գրող ու հեղինակավոր մտածող էր։ Համատարած գրագիտության մեր ժամանակներում այդ վիթխարին որևէ սրտում տեսնես խոկում ու տարապում է, կասկածում է։ Նա, որ մարդկանց հաշվին միայն իր համար ապրեց, լակեց ու լափեց, զվարճացավ ու փչացավ, մտավ քրոմե սապոգների ու կաղնե դագաղի մեջ, Քրոմե հատուկ սապոգների ու հատկապես կաղն է դագաղի եւ լավ կերած խմած իր մարմինը worth-երին տարավ, նրա ոչ կաշին, ոչ միսը, ոչ մեկին այս աշխարում պետք չեկավ եւ նա Խոլստոմեր ձին, որ իր կենթանի գնացքը մարդկանց տվեց Կյանքին թողեց նաև իր միսն ու ոսկորը, կաշին ու արյունը, կաշին կաշեգործին գնաց, ոսկորը կոճագործին, արյունը ձիապահ շանը գնաց, միսը սովահար, մայր գայլին ու գայլուկներին։ կյանքում եւ գրականության մեջ ես մի ուրիշ օրինակ չգիտեմ, որ այդպես էապես ցուցադրեր Տերյանի կյանքի ու գործի այդ անմնացորդ նվիրումը կյանքին, նրա գործն ու փորձը, նրա ձախողումն ու հաջողումը, նրա պոեզիայի միսն ու ոսկորն ամբողջովին ներկալվեց իր ժամանակի ու հետագա հայ կյանքից ու գրականությունից։ Նա չարտագրված բառ չունեցավ, նա չքաղաբերված տող չունեցավ, նա լեզու դրեց հայ գրականության բերանը, բնազդային անորոշ թրթիրները, որ անգամ Թումանյանից ճանաչվելուց էին խուսափում, Տերյանից անուն ու նշանակություն առան եւ իրենից հետո եկողի համար արդեն կայուն բառամթերք էին։ Իրենից հետո եկողն արդեն կարող էր հայոց լեզու հravirել նաեւ այնպիսի գրողների ու մտածողների, որոնց համար մինչև Տերյանի հայտնությունը մեր լեզուն տեղ չուներ։ Արդյոք հայստուն երևույթը նկատի չունի Աստվածաշունչը խոսքի մասին իր առակում։ Ի սկզբանե էր բանն։ Միայն Տերյանն այո, հայոց լեզվին բան տվեց եւ լեզուն, որ ամբողջ մշակույթի հիմքն ու հենքն է, յուրացնել սկսեց երևույթներ, որ մինչեւ Տերյանը միայն ուրվագծել էր զորում։ Սա զուտ Տերյանի վաստակն է, թե նաեւ իր ժամանակի, իր գործի նշանակությունը ոչ ավելացնելով եւ ոչ էլ նվազեցնելով, ասենք, որ նաեւ ինքը Տերյանն էր բազում ժամանակների ու սերունդների համար աշխատանքի արդյունք, բայց ասենք նաեւ, որ իրենից հետո հայ նկարչությունը սկսեց այլ կերպ տեսնել ու նկարել, քան մինչև Տերյանն էր նկարում։ Իրենից հետո հայ ճարտարապետությունը սկսեց նկարել ու կառուցել այլ կերպ, քան մինչև Տերյանը, եւ երաժշտությունը, եւ բուն բանարվեստը այլապես հնադավաներ կլինեին եւ ժամանակավրեպ կկոչվեին։ Նկատված երևույթ է, որ գաղթածները նոր վայրերում փնտրում եւ գտնում են իրենց հին հայրենիքին հնարավորինս նման հայրենիք, եւ նոր գյուղում հին տունը նույնությամբ են վերականգնում։ Արչևները հերվում սար է եղել, նոր վայրերում են սար փնտրում։ Գյուղը գետի ակունքներում է եղել, այստեղ են ակունք գտնում։ Դուրն արևելք է նայել, դարձյալ արևելք է նայում։ Մեր խոսքը հիմա, սակայն, բյուրակն եւ ջավախ քաշխարների անվերապահ նմանության մասին չէ միմյանց նույնությամբ կրկնելու մասին է երկու թվում է հերու աշխարհների, Ջավախք աշխարհի եւ Տերյանի բանաստեղծության։ Ժողովրդի եւ բնության այս գեղեցկապաշտությունը եւ Տերյանի բանաստեղծության այս գեղեցկապաշտությունը փոխկանչի մեջ են եւ իրարու գտնում են։ Եթե աչքերս կապած ինձ պատտեին հայրենի երկրում եւ միայն մի փոքրիկ պատկեր տեսնեի, որ տեսա սիրունի հակնված աղջնակն ինքն իրեն չափ էր տալիս եւ ուլի ու հորթի արչեվ պարում, կամ հերվի գետակից մի ոլորան տեսնեի, կամ վանքի մի պատը, կամ հացի ու կարտոլի խնանված ցանկերից մի գորգաչափ տեղ պիտի ասեի դուք ինձ բերել եք Տերյանի ջավախք այսքան գեղեցիկ միայն Տերյանի պոեզիան է Ամենամյա մեր այս ուխտագնացությունը եւ մեզ է հարկավոր եւ իրեն պոետին Մենք նրա անմահությունն ենք, ինքը մեր կարիքն ունի, առանց մեզ նաև իր ղողանջն էր մարելու, ինչպես որ մարել է, ասենք, աղթամարի ղողանջը, եւ մեծից փոքր, ուղեկավարից հասարակ մենք բոլորս իր կարիքն ունենք, քանի որ մարդու նպատակը վեհ ու վեր մի գեղեցիկ բանի առնչվելն է, դեպի ինքը ձգտելով մենք այդ վեհին ու վերին ենք ձգտում։ Բարեկամներ, այդ վեհին ու վերին նորից ձգտենք Տերյանի քնարերգությամբ։ Ես կգամ, երբ դու մենակ կմնաս տրտում իրիկված տվերների տակ, երբ դու կթաղես տնչերդ խորտակ և վհատությամբ, երբ կհեռանաս։ Ես կգամ որպես մոռացված մի երկ, հյուսված աղոթքից, սիրուց ու ծաղկից, Կոմերած սրտում կլինի թախից, ես կկանչեմ քեզ դեպի այլ եզերք։ Ես կգամ, երբ դու կլինես տրտում, երբ երազներդ հավետ կմեռնե ձերքդ կբռնե ցավդ կմբռնեմ կվառեմ ուրիշ լույսեր քո հոգու Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ծրարներն այս անգամ Տերյանից էին եւ ուղղված էին Տերյանին կարդացին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստներ Սիլվա Յուզբաշյանը եւ Սարգիս Նաջարյանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք